alhadithu at hadithi nambari tisa hadithi ya tisa katika mlango huu alhadithu at-tasi' hadithi namba 9 an Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma qala kutoka kwa abdullahi bin Abbas radhiallahu anhuma amesema umira nasu watu wameamrishwa umira nasu watu wameamrishwa an yakuna iwe akhiru ahlihi jambo lao la mwisho la ibada ya hija au ibada yao ya mwisho katika ibada yao ya hija bilbaiti bimaana tawaf kutufu alkaaba albaiti huna bilkaaba illa isipokuwa nahu huffifa amepunguziwa uzito khufifa amehafifishiwa amepunguziwa uzito anil mar'ati alhaidh mwanamke mwenye hedhi illa isipokuwa annahu khufifa amepunguziwa uzito amehafifishiwa amefanywa wepesi anil mar'ati alhaidh mwanamke mwenye hedhi mutafakun alayhi an Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma kutoka kwa sahaba mtukufu Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma qala anasema umiran nas watu wameamriwa wameamrishwa ni watu gani hawa anasema ibn Uthaymeen katika sharhi hii tanbiul alfam almuradu annasu huna walokusudiwa watu wa hapa ni almusafirun ila ahlihim ba'da itmamihim manasikihim ni wale wasafiri wasafiri hawa wanarudi majumbani mwao katika nchi zao wanarudi kwa watu wao baada ya kukamilisha ibada zao za hija na umra hawa ndio walikusudiwa hapa kwamba umiran nas wameamrishwa watu nani wale watu ambao wameshamaliza ibada zao za hija wamekwenda hija wamemaliza sasa hawa ndio waliamrishwa wanataka kurudi sasa majumbani mwao wanataka booking za ndege tayari kila kitu hawa ndio walioamrishwa hawa wameamrishwa nini an yakuna akhir ahdihim ni kwamba iwe ile jambo lao la mwisho au ibada yao ya mwisho katika ile ibada ya hija ile an yakuna iwe akhiru ahdihim bimaana ni kwamba jambo lao la mwisho katika ibada ya hija yao ile walokwenda la mwisho wao iwe bilbaiti kutufu alkaaba bilbaiti iwe kutufu alkaaba kwa hiyo hii inaonesha moja kwa moja ni suala la kwamba mtu anapokwenda hija mtu anapokwenda umra amemaliza hija amemaliza umra basi asiondoke ila afate amri hii iwe jambo lake la mwisho kabla kupanda ndege ni kwamba atufu bilbeiti kwa maana atufu walkaaba ila isipokuwa khuffifa amefanyiwa takhfifu amepunguziwa uzito jambo hili la kustafanya tawafu baada ya kumaliza ibada ya hija nani anil mar'ati alhaid mwanamke mwenye hedhi yeye akawa hufifa bimaana amepata exemption exemption kwa msamaha eh, umeingia katika siku zako ah basi huna haja ya kufanya tawafu alwada an abdullah ibn abbas radhiyallahu kutoka kwa abdullah ibn abbas radhiyallahu anhuma qala nasema umira nas watu wameamrishwa an yakuna iwe akhiru ahdihim jambo lao la mwisho au mwisho wa ibada yao ya hija jambo lao la mwisho kabisa baada ya kumaliza ibada zao za hija wameamrishwa bilbaiti kutufu alkaaba illa isipokuwa annahu khuffifa wamefanyiwa takhfif wamepunguziwa uzito nani almar'atu alhaid mwanamke mwenye hedhi hadithi hii nini maana yake kwa ujumla anasema bin Uthaymeen asharhu al-ijmali sharha ya ujumla yani kama hujaelewa ni hivi yukhbiru Abdullah ibn Abbas radhiallahu anakhabarisha Abdullah ibn Abbas radhiallahu anna an-nasa umiru watu wameamrishwa wal amiru lahum na yule aliyoamrisha si mwingine isipokuwa ni annabii sallallahu alayhi wasallam idha arada as-safar ila ahlihim watakapotaka sasa kusafiri kurudi majumbani mwao baada itmami manasikihim baada ya kumaliza ibada zao za hija na umra idha arada watakapotaka sasa as-safar kusafiri ila ahlihim kwenda kwa watu zao kurudi majumbani mwao kwamba umeshamaliza wameamrishwa nini wameamrishwa an yuwaddi'ul baita waliage alkaaba yuwaddi yani mudda mudda yani wafanye mudda yani wafanye kuaga alkaaba walifanye alkaaba sasa alkaaba huwezi kuliaga kwa kuambia kwa heri ndo ninaondoka mimi ah, ah ni kutufu sabat ashwat mara saba sasa ile ndio unaliaga una, una, una, una alkaaba bimithli mastakbaluhu bihi kama vile ambavyo mahujaji wanapokwenda kufanya ibada ya hija ama masala ya kutufu alkaaba ni jambo ambalo linakuwa ni la mwanzo wakifika eh, basi kitu cha mwanzo inabidi waweze kutufu alkaaba na katika hali ambayo kulikabidhi kwa hiyo fayajalu akhir ahdihim tawafu bihi kwa hiyo wafanye jambo lao la mwisho la mwisho kabisa ni kutufu katika alkaaba akasema shekhe lakin لما كانت الحائض التي أت أت أتمت مناسكها lakini kwa mwanamke ambaye amemaliza ibada zake za hija maskini kisha la yamkinuha intidhari at-tahara bisuhula akawa hawezi kusubiria mpaka atahirike bisuhula kwa wepesi ukhuffifa ash-shari'u anha sheria imemfanyia takhfifu kwa hiyo fa asqata anha at-tawafu al-wada' ikawa pameondolewa kwake suala la kutufu e, kwa kuaga nam fawaidul hadith tunafaidika nini na hadithi hii nasema ibn Uthaymeen katika sharhi yake tanbihu al kwamba ujubu tawafil wadaa ni wajibu wa tawafu ya kuaga ala kulli man hajj au itamara kwa yoyote yule ambaye amekwenda kufanya ibada ya hija au amekwenda kufanya ibada ya umra idha arada alkhuruj min makkah pale pindi wanapotaka kutoka katika mji wa Maka. Wanapotaka sasa, jamani, e, flight itakuwa saa ngapi, reporting time saa fulani. Kwa hiyo na maana wana arrange kabla hawajaenda airport, wana arrange kwamba wakafanye tawafu. Tawafu hii inaitwa tawafu alwada, ni tawafu ya kuaga. Kwa hiyo tunapata funzo katika hadithi hii kwamba jambo hili ni wajibu, kwa sababu Mtume SAW amewaamrisha kama ilivyokuja riwaya ni kwamba umira nas kwamba watu wameamrishwa al-amru yaktadhi al-wujub ni wajibu haiwezekani ikawa mtu amekwenda maka kuiji ya kufanya umra kwa hiyo akajiondokea tu inabidi lazima kabla ya kuondoka mwisho kabisa akafanye tawafu tawafu wala jambo hili ni jambo ambalo limekuja katika msingi ya kwamba ni amri eh nasema kama shekhe e, bimaana hapa yaonyesha kwamba ni wajibu kama alivyosema shekhe wujubu tawaful wadaa jambo jingine ambalo tunafaidika katika hadithi hii ni sukutu tawafil wadaa anil haidh mwanamke mwenye hedhi yeye atakuwa amesameheka kufanya tawafu ya kuaga tumeona katika riwaya huko nyuma bibi Safia tuliona riwaya katika huko nyuma bibi Aisha radhiallahu anhuma ni kwamba katika suala la kupata hedhi kama mfano huyu hii hadithi ya sahihi ya mwisho ya bibi Safia eh, anasema eh, faafadna yawma nahari nahri fahadat Safia ya nahari yani mwezi kumi siku ya kuchinja bibi Safia radhiallahu anha akapata siku zake sasa kilichobakia nini mtume za salam anasema da ina maana huyu atatuzuia sisi tusiondoke kivipi itabidi tumsubiri mpaka atahirike ili akafanye tawafu ya kuaga kwa hiyo akaambiwa ah, huyu ni kwamba alifanya eh, yani, yani tawafu al-ifadha mwisho kabisa mtume swalla salama alipojua hilo akasema basi ah twende zetu kwa maana wewe safia haya twende akawa hakutufu tawafu an tawafu alwadaa kwa sababu alikuwa katika siku zake safia kwa hiyo hapa tawafu ya kuaga inakuwa inasameheka ikiwa mwanamke yuko katika siku zake kwa hiyo anasema sukutu tawafu alwadaa alwadaa anil haid haya ni katika miongoni mwa mambo ambayo e, tunafaidika nayo anasema shekhe ujubu ja'ala tawafu alwadaa akhiru shay'i ni kutufu alkaaba unaiaga iwe ndio jambo la mwisho na hata kuna baadhi wakasisitiza kwamba haji afanye shopping kabisa na kwenda madukani unafanya shopping bwana tayari ushamaliza ushamaliza shopping eh ushamaliza fungeni mabegi eh fungeni mabegi sasa tutakwenda kufanya tawaful wada wanasisitiza kwamba isiyo kwamba mtu afanye tawaful wada ishal eh, aga kaaba halafu tena ndo anafanya stori za madukani anazunguka kaingia duka hili chochoro hili sikina mara mkasali almuhimu iwe ni jambo la mwisho kabisa ujubu jaala tawaful wada akhir shay'un kama alivyosema Sheikh Ibn Uthaymeen katika sharhi yake tanbihu alham sharhi ya umdhul ahkam kisha Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika sharhi hii ikawa kuna kuna kuna kuna ta'liq imewekwa ta'liq hii ni nzuri kwa sababu inatoa ufafanuzi zaidi katika swala hili anasema kwamba la khilafa baina alulama'i أن المعتمر إذا طاف فخرج إلى بلده أنه أن يجزأه عن طواف الوداع kumbe tawafu alwadaa hata mtu ambaye alokwenda kufanya umra anasema kwamba hakuna khitilafu yoyote baina ya wanazuoni katika jambo hili mtu amekwenda kufanya umra hakwenda kufanya hija basi huyu mu'tamir naye vile vile inabidi kabla ya kuondoka kurudi katika mji wake akazunguke tawafu tawafu hiyo itakuwa ni tawafu wadaa kwa vipi kwa sababu e, al-Imam Tirmidhi ameweka mlango ambao unazungumzia ala tawafu alwada lilmu'tamir biqaulihi kwa kauli yake Imam Tirmidhi katika sunani yake kuna mlango anasema babu mlango majaa uliokuja man hajja au itamara yeyote mwenye kufanya ibada ya hija au mwenye kufanya amara falyakunna akhiru ahlihi iwe jambo lake la mwisho bilbaiti yani kufanya tawafu eh, katika hali yani kuzunguka alkaaba kwa hiyo wadhakara hadithi alharith bin abdullah bin aus an nabii sallallahu alaihi wasallam imam tirmidhi akaitaja hadithi ya, ya alharith bin abdullah bin aus kwamba mtume saa salama amesema man hajja hadha albayt au itamara yeyote mwenye kufanya hija katika nyumba hii tukufu au itamara au akafanya umra falyakun akhiru ahlihi jambo lake la mwisho liwe nini bilbaiti kufanya tawafu alkaaba kwa hiyo kumbe tunafaidika vile vile katika taaliki hii sio tu lazima awe ni mtu mwende kufanya hija ndio afanye tawafu wada lakini hata kama mtu amekwenda kufanya umra kabla hajarudi nyumbani kwao basi afanye tawafu ile ya kuhaga albaiti na vile vile wayuayidu wujubu tawafu alwadaa ala almutamir umumi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam nasema lakini kuna kauli ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam iliyokuja ikamjumuisha alofanya hija na alofanya umra katika hadithi ambayo akasema mtume sallam wasna fi umratika kama tasnau fi hajjik fanya umra yako kama una ulivyofanya mambo ya hija ikiwa hija umemaliza ufanye tawafu wada basi na umra vile vile itakupasa ufanye hivyo hadithi hii akhrajahu al-bukhari abwabul umra babu يفعل في العمرة ما يفعل في الحج نفل في لكتك صحيح مسلم يمكن كتاب الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح كوي هابا تمبتا تعليق زوري وصوص حديثه أن عبد الله بن أباس عنهما قال كتوكك عبد الله بن أباس عنهما مسما أمر الناس واتوا من أمرشه an yakuna iwe akhiru ahlihim jambo lao la mwisho mwisho kabisa bilbaiti kutufu walkaaba ambayo ni tawaful wadaa illa isipokuwa annahu khuffifa amekhafifishiwa amepunguziwa uzito anil mar'ati alhaidhi mwanamke mwenye hedhi yeye ameruhusika kwamba asifanye tawaful wadaa bukhari na muslim alhadithu alashir hadithi ya kumi sasa an abdullah ibn umar radhiallahu anhuma kutoka kwa abdullah ibn umar radhiallahu anhuma qala amesema استأذن العباس ابن عبد المطلب عباس ابن عبد المطلب alimuomba idhini au kwa Kiswahili alimuomba ruhusa nani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istadhana bimaana ya kwamba talaba al-idhn wa huwa ruksa kama alivyosema ibn Uthaymeen kwamba huyu Abbas bin Abdul Talib alimuomba ruksa istadhana bimaana alitaka ruhusa nani Abdullah bin Abbas alimtaka idhini ruhusa hiyo nani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabita alale bimakkata alale makka layali ya yale masiku ya mina katika mji ya mina ambao watu wanalala katika mji wa mina aniyabita ni kwamba alale bimaana yanam alale bimakkata alale maka ambapo katika yale layalini na masiku ambao watu wanalala mina min ajili kwa sababu gani min ajli yani kwa sababu ya au kwa ajili ya nini siqayatihi kule kuanyweshwa watu maji siqayatihi kwa ajili au kwa sababu ya kule yeye Abbas bin Abi Talib ni kuanyweshwa watu maji e, yani huko maka faadhina lahu Mtume salam akamruhusu faadhina له متوم صلى الله عليه وسلم أكمل رخصة أكمل إذن يا يا ويل لا فأذن له رسول الله أكمل رؤوس أباس بن عبد المطلب عن عبد الله بن عمر رضي الله قال كتوكك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مسمى استأذن العباس بن عبد المطلب اليوم رخصة أو ألم تك رخصة عبد الله بن عباس عبد الله بن عبد المطلب أب Rasulullah sallallahu alaihi alimuomba ruksa bwana mtume sallallahu alaihi an yabita an yanama alale bimakka katika mji wa makka layali ya mina yale masiku ya watu wanaolala mina min ajili kwa ajili ya au kwa sababu ya siqayatihi ya kwamba yeye al-Abbas bin Abdul Muttalib kule kuanyweshwa watu maji pale makka siqayatihi kule kuonyeshwa kwake maji watu bwana mtume sala salam faadhima lahu akamruhusu almuhim katika hadithi hii tunaona kwamba al-Abbas ibn Abdul Muttalib alimtaka ruksa wala mtume ndio hii istadhana ruksa yenyewe aniabita bi makkah alale makka badala ya kulala wapi minna layali minna tukisema layali ya mina mina maana maana yake nini maana yake ni kwamba katika ibada ya hija mashuhuri tushaeleza huko nyuma ni kwamba watu wanarudi katika Mina kwa Mina wanaondokea wana yaumutaruya unaenda Mina unalala alfajiri wanaamka wanakwenda zao Arafa Arafa wanakuja jioni wanaondoka magharibi wanalala Muzdalifa sasa safari yao ya kuja inakuja wanarudi huku huku Mina sasa kufika Mina pale inabidi wafanye tawafu lifadha waende maka kisha warudi Mina walala sasa sasa siku za kulala Mina ambazo zitazokuwa zimehesabiwa kwa mina ni siku tatu siku ya mwezi moja siku ya mwezi mbili na siku ya mwezi tatu kama alivyosema bin Uthamin kwamba layali ya mina ay layali allati fiha alhujaj mina wa hiya alhadiyata ashara siku ya tarehe moja wa thaniyata ashara tarehe 12 wa 13 na tarehe 13 min dhilhijja eh, mwezi wa dhulhijja bimaana ya kwamba siku hizi tatu ndio zinaitwa siku hizi layali ya mina eh masiku ya kulala mina kwa hiyo hakuna excuse kwamba mtu akasema mimi ache bwana nifanye nitakaa nikifika usiku na nizangu kulala maka hoteli e, alafu asubuhi nitarudi mina mwezi 12 alafu usiku nitakwenda zangu kulala maka hoteli eh, pengine hoteli ile ya five star kisha atarudi tena asubuhi yake mina mm -mm. hakuna excuse hiyo isipokuwa ni kwamba kuwe na dharura maalum na dharura hiyo ni kama mfano hivi ambavyo Al-Abbas bin Abi Talib alimuomba ruksa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa yeye e, akiwaonyesha watu ma'u zamzam maji zamzam na vile vile wakana yanbitu fihi azabib alikuwa akiloweka zabibu katika yale maji ya zamzam na wayasqihim iyahu fil jahiliya wal islam na kazi hii alikuwa akiifanya kumbe hata kabla ya Uislamu kwa sababu ibada ya hija ni ibada kongwe kwa hiyo alikuwa al-Abbas ibn Abdul Muttalib analoweka tende katika maji ya Zamzam na ikisha watu wakija kufanya ibada ya hija alikuwa ndio anawapa hikma ile ya kuwapa maji yale eh, yani nabii ya kusudiwa ni kitu chochote mfano ukikiloweka na kikitaghayar eh, kikibadilika ukinywa kinakuwa kina ladha ya kipekee mfano ala sabili almithal kuna kinywaji kinaitwa togwa sio kama mnafahamu togwa unachukula mtama unalowekwa unalowekwa katika eh, kisha baadaye unabadilika ladha kidogo ukinywa unapata ladha ambayo sasa hii ni nabidh kwa hivyo tende vile vile zalowekwa inakaa zabibu eh. Lakini sasa ikibadilika ikawa sasa ni asikr, ulevi, hapo tena inakuwa ni haramu. Kwa hivyo nabidh halal, lakini alhamru bimaana ukinywa sasa unaanza kupata maengova, hapo itakuwa ni nini? haramu kwa hivyo al-Abbas bin Abu Talib alikuwa akifanya kazi hiyo sasa mtume al-Abbas bin Abu Talib akamwomba ruksa mtume sala ya sura mimi naomba hizi siku za kulalamina hizi mimi naomba nikalale maka ili nifanye hidma ya watu kuwafanyia kuwapa maji bwana mtume salam akamwambia sawa ili halina tatizo lolote kwa upande wako na ndio maana e, Ibn Uthaymeen katika faida za hadithi hii akasema suqutul mubiti an ahli istiqaya yani wale watu ambao wanashughulika na huduma hidma kama hizi za mambo ya maji na mengineyo basi wao watakuwa wameruhusika yani kuna exemption hawatolala maka afwan minna katika zile siku tatu wayalhaq bihim na vile vile wanaingia ndani yake katika watu waliopewa ruksa ni kwamba kullu man ishtaghala bimaslahati amma kwa yeyote yule ambaye alokuwa anajishughulisha na maslahi ya amma, yani vitu ambavyo vilivyokuwa vina faida kwa wengi, kama inabidi hivyo alale Maka, basi inabidi alale Maka. Akasema kalrijal almurur, ni kama mfano vile labda watu ambao wanahusika na masala ya mambo haya ya njia, labda si anaongoza watu eh, misafara kwa hivyo yeye itabidi atalala Makka siku zile tatu Mina kutokana na dharura yake. Inawezekana ikawa timu imekwenda na nani na daktari, lakini ikatokea dharura kwamba kuna mgonjwa na mgonjwa huyu sasa ikabidi yuko Maka. Daktari sasa, kwa sababu ya kazi yake, hatoweza kulala Mina ili aweze kumshughulikia mgonjwa ambao yuko maka kwa hivyo alimuhimu ikitokea dharura yoyote ambayo ilikuwa ni ya maslah basi ataruhusika mtu asilale mina na alale makka kwa hiyo hapa anasema Sheikh Uthaymeen ujubu mubiti bi bimina layali ayyamut tashrik ni wajibu mtu yoyote mwenye kufanya ibada ya hija ni kwamba alale mina siku zile tatu zinaitwa ayamu tashrih ila isipokuwa man taajjala fayaskutu anhu almubita fi thalitha isipokuwa kama mtu atafanya haraka ya kuondoka basi ile siku ya tatu na maana yeye hatokuwepo basi ataruhusika almuhimu katika kulalamina hapa imekuja vile vile takhfifu ya sheria eh faman taajjala fi yawmayn fala ithma alayhi ikiwa mtu atafanya haraka ya kulala mina siku mbili afu akaondoka hakuna dhambi na vile vile wa man taakhara akakamilisha siku zote tatu hakuna tatizo lolote kwa hivyo hadithi hii ilikuwa inafahamisha kwamba kulala mina masiku haya matatu ni wajibu labda iwe kuna kuna ile hali ya dharura kama ilivyokuja katika riwaya hii ya Abdullah ibn Umar